Koning Jabin van Asor het gehoor wat gebeur het. Hy stuur toe boodskappe na koning Jubab van die stad Madden, en na die konings van die stede Simron en Aksaf, die konings in die noordelike bergland, die konings in die Jordaanvallei sy van die Ginnesaret meer, die konings in die Lawe veld en in die westelike berge van die land door, die konings van die Kanaanite in die ooste en die weste, die konings van die Amorite, die Hetite, die Veresite, die Jebusite in die berge, en die Jebite onderkant Hermonberg in die land mispe. Die konings het allemaal hulle leers gebring, dit was baie mense, so baie soos die sand langs die sedert. Hulle het ook baie perde en oorlogkarre gehad, dit was baie. Al daar die konings het bij mekaar gekom en hulle het hulle tente opgeslaan bij die Meerom rivier, hulle wou oorlog maak in die Israëlieten. Die Heere het vir Joosja gezegd, Je moet niet bang wees vir hulle nie, want morgen jullie zelfde tijd zal ik die Israëlieten laat ween teen hulle. Hulle sal allemaal sterven in die oorlog, je moet hulle paarden sy aksgenis snij en je moet hulle oorlogkarre verbrand. Joshua en al die soldaten bij om het die vijanden gezien bij die meer om rivier en hulle het die vijanden aangeval. Die vijanden het dit nog niet verwacht nie, die Heere het die Israëlieten laat ween teen die vijanden. Die Israëlieten het hulle oorwin en hulle het die vijande gevolg en gejaag tot bij die stad Groot Sidon en tot bij die stad Misreefot Mayim en tot bij die Mispevallei in die ooste. Die Israëlieten het al die vijande doodgemaak, nie een het aangehou lewe nie. Joshua het met die vijande gedoen soos die Heere vir hom gesê het. Hy het hulle perde sy akskene gesny en hy het hulle oorlogkarre verbrand. Joshua het toen na die stad Asor gegaan. Hij het die staat oorwin en hy het die koning doodgemaak, want Osor was voorheen die belangrijkste staat van al die steden wat konings gehad het. Die Israëlieten het al die mensen in die staat doodgemaak. Joshua het gesê daar die mense is gewij aan die Heere, nie een het aangehou lewe nie, en toe het hy die staat verbrand. Joshua het al die steden van daar die konings oorwin, en hij het die konings en die mensen allemaal doodgemaak. Hij het gedoen soos Mooses, die dienaar van die Heere, gesê het. Maar die Israëlite het niet die stede verbrand wat op Jevels gestaan het nie, Joshua het net die stad Osor verbrand. Die Israëlite het al die goed in die stede en al die dieren vir hulle self gevat, maar hulle het al die mensen doodgemaak, hulle het niemand laat aan hulle leven nie. Die Heere het voorheen vir Mooses gesê wat hij moet doen, en Mooses het vir Joshua gesê om dit te doen. Joshua het alles gedaan wat die Heere vir Mooses gesê het. Joshua het hier die hele land gevat, die bergen in die hele Zuidland in die hele land Goosen in die Loaveld in die Jordaanvallei in die Israëlbergen in die Loaveld daar nabij. Dit was die land van die Galakberg nabij die land zeer tot bij die stad Paolgat in die Libanonvallei Zuid van Hermonberg. Joshua het al die konings oorwin en hy het hulle doodgemaak. Joshua het lang oorlog gemaakt tegen al daar die konings. Die mensen in die stede het niet vrede gemaakt met Joshua nie. Die Israëlieten het al die stede oorwin in die oorlog. Net die Heewiete in die stad Geon het vrede gemaakt met die Israëlieten. Die Heere self het daar die konings hardkoppig gemaakt zodat hulle oorlog wou maak tegen die Israëlieten. Die Heere wou hee dat die Israëlieten niet jammer moes wees vir die mensen nie. Hij wou hee dat die Israëlieten allemaal moes doodmaak soos hy vir Mooses gesê het. Joshua het in daardie tyd ook die enak mense allemaal doodgemaak. Die enak mense het gewoon in die berge van Hebron, in die stad Tibber en die stad Anak, en in al die berge van Juda en Israël. Joshua het gesê die mense en hulle stede is gewei aan die Heere, en hy het hulle doodgemaak en die stede verwoes. Daar het nie enak mense oorgeblij in die land Israël nie, net in die stede Gaza, Gat, Askelon en Astot was daar nog eenak mense. Joshua het die hele land oorwin en gevat, hy het alles gedoen wat die Heere voorheen vir Mooses gesê het. Joshua het die land vir die Israëlieten gegee, elke stam het een deel van die land gekry. Daar was toen nie meer oorlog in die land niet.